show. Eta gauaren zule guzieri ongi itorri geixo Maksunera prinsipioa ezautzen duzue Orain zuek dituzue kantuak hautatzen hemen Edo kasik gure gomitak ere bere itzabaitu autu horretan Parte hartzeko resada, zenbaki hortara deitu 0 bost, bost behatzi, bost behatzi Irurugoi, ogoita amar edo hausartzen ez bazarete Kisoren Facebook orkialdera joan eta zuen mesua utzi genera Argazki biziki darbat egin dugu gure gomitarekin gaur Orduan horren azpian ustan dituzue zuen mesuak eta kantu eskentzak eta horrez gain jokoak baitugu gaur biharko EHS-taren joaiteko ezpeletan ze amaiz pilete eta anestesia ikusteko bitoki jokoetan eman dugu behatziak eta erditan eman gure irratira deituz horretazten dizuatzen makia zero bost bost behatzi bost behatzi dugoi ogoi eta amarr eta asmatu duzue gure gaurko gomitak eh, besta ekartzen digu EHZ eta ba, festibala, baita eta beriziki elkarte horren bi kide zonbait zagunak egunon Mikel Frantzesena eta salbat behar da Gabon eh, Gabon Gabon barretu bai ezagunan gaurko behatziak baitira behatziak eta bat jani kutsa zizte. Bai, untsa, untsa. Zure, <laughs> zure. bai, mi esker. Um, bon, lehtu zuzue, zero bost, bost behatzi, bost behatzi, irudogoi, ogoita marzen bakira uh, deitu edo isoen Facebook horri joan, zuen kantuak galitzeko. Salbat, Mikel, hasten gira? Bai. Orduan, zuen uh, kantuak autotu Zue, zarekin hasten gira, aldi iduzuna, asal bat, zer nahi zu? Pieleterekin nahi Ale, Pieleterekin, bai, pasako dinak. Samat bai. garen zango dira, zerrutan, gutxi gura bera? Eh, bi garen eta pastuko dira eh, gau erdi, inguru. Gau erdi inguru, ze amaiz, pielete, pielete eta anestesia ongi bukatzeko. Hori horretaz, nugu ez peletako eh, merkatu ustalian? Hori da, merkatuan mai. Eta behatzitatik goiti dikitzena? Hori da. Hori da. Bikain, zuten bidaia pilete hasteko eta ez du da deitzea edo mesu bat ustea Facebooken. Bidea deitzen da kanturi pileteren uh, kantua zen eta garko gure gomiten lehen uh, kantu eskentzan hartan dugu pilete taldea biar izango dena ardoan espeletan zaitik kantu hori badira bai tuze bosta diska uste dut? Hori da bai Zaitik kantu hori erabaki duzue, eh, ematea Zenta denek zautzante uh, bai. pilete hilda jainko kantuarekin Aldatzen du pixka bat eta Eta erakusteko, maituztela beste kantu bizkiona batzua lere, eta hau... Eh. Zabat demora ez dutela jo, itzuli hori aintzin, ama, jama Ama urte, ame kal urte uste dut, ama urte. Nola ez dut bai, hilda jainko bat mm, kantorekin, bai. eh, eta gero, eh, eta gero hau entzun eta lehinik kolegioan ginelaik, eta gero, be, pixkanaka bestak entzun ditugu, nire ustez? Razain duzu, Mikael. uh, <laughs> beste, badu, lehen kantorekin zabat, Noraitek deitu du, emateko Psycup, eta nik ez dut bizikongi ezagutzen Psycup, alizuek bai, orduan, uh, eh, salbat, zuzu erabaki emateak kantuliz gara izena? Couleur than God, markatu nire akzentua. Colors <laughs> than God. Thank you. eta hori, bihar pasako baitzira uh, eh, atabalen, la fena sozete talarekin, la fena dola guti, dola ester aterako duen uh, diska talia da. Hmm piskat zuek biharri gango zaitez petara, noski? Uf, da dena. Ez dakit <laughs> niko ino. Zeika, nahi zenukete ikusi? Ah, bai, bai, bai, mm, bai, bai, segor, bai, bai, bai. Doma, doma algarrekin dela, baina hobeto Hobeto da alere espeletara egitea. Zazte espeletara, sustut. <laughs> <laughs> baina, eta balen, bada, zeikap, bihar, eta la fena sozete, color than gold, Exactly. Hori, magiren autua talea baina salatzen misker. Salbaten eh, autua kantua, eta zuek ez dudat deitzea, berriz ere, zure bost, bost behatzi, bost behatzi, dudugoi, ogoita amak, zemakira, edo Facebooken, isoren, um, ez webgunean, baina Facebook hori aldean, ere, maten alduzue, mesu bat, bai atxistaren bai kumilegetean zat, bai eta bai Mikel eta Salbaten zat, hor direnak, eta ipsaikap, entzuten gu. Zeikab taldean zuten genuen Kula Than God taldearekin biha jatabelen zango dinak Lafen asoziete taldearekin zuk duzu, salbat, autatu kanturiz gaitik hori, biliziki, Kula Than God. Euh, Zagatik uh, hori, zenta maite nuen. Zendako ez. Hala. Hala. <laughs> Beste ahazoik euh, ez euh, maite zuen. Beti horrekoa da, biha jeneko, bitxia da, ez dakien, bazi era uh, kobreak, ola... Ez, ez, ez dira beti hola, orkantu hortan baizik badira, eme beste ah, naz uh, eh, aski bereziagoa da. Hore baino bereziago? Ba, denetarik da, piskat, uh, eh, psaikap, <laughs> da... Bordela, bordela animaleko bat da, talde hori, en fet. Ba, Zama dira, bak zo? Lau uste dut? Lau bakik? Uste, ez beniz trompatzen. Ka kantari bat bakik badar? Bi. Bi kantari. Uh, kantari bat eta gitarra diolare kantaria da. Ados. Uh, Epatuko dugu piskat EHS eta eta uh, denek jakin nahi dutena, zertan da, ertsez eh, eta? Erraten alda, zerbait? Bai, erraten alda, ahont. Hor uh, duan, uh, hautatu uh, dugu aurten, uh, hautatu uh, dugu aurten, ikusiz, ikusiz azken urte hauetan jendea, jendea gero eta gutxo biltzen dela, hautatu uh, dugu, hautatu uh, dugu uh, egitea aurten beden, uh, urte bat, eh, nun, uh, nun ekarriko dugun lan bat, uh, eginen dugu, eginen dugu diagnostiko bat. Uh, diagnostiko bat, uh, ulertzeko untsa, zer itxoiten duen jendeak, zer, zerk motivatzen duen jendea, mm -hmm. berriz, proiektu, ze proiektuk duen jendea motivatuko. Hortako aurten, uh, aurten eginen da, ara, transizio urte bat uh, diagnostiko baten egiteko. Uh, bo ez inkieta izan nendira alere uh, gauza anitze urtean zehar urtako, talde, talde handi bat montatu da uh, urteko proiektu urtean proiektu asko uh, eramaiteko uh, eh, hara, izanen dira eta haien eh, lehena da be zirimola, uh, eh, biharko zirimola gaualdia, eta izanen dira horlako hainbat urtean zehar, eta gero, eta gero bukatzeko uh, alere, um, alere garroan ekainean egiteko egiteko hauzolan uh, hauzolan uh, aste bat eta eta eta besta bat ala ere bodena ez da finkatua preseski baina baina ara olako olako ko zerbait izanen da eta horren uh, gainean erigira lan egiten. Oh, beste urtetako urte bezalako festival handirik ez, orduan? Ah, ah, aurtengo aurten go beden ez, behar ba, behar ba diagnostikoak mhm. aterako duela hori dela martxan eta hori egin behar dugula eta berri zartara etorriko gira, baina eh, pentsatzen dugu, eh, pentsatzen dugu se hori zaiteko eta eta jakiteko zer egin behar dugula lan hori eraman urte untan eta ez bakarrik urte bat ez gero ere eraman izanen da.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 In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, be true. In other words, I love you. me sing forever. Frank Sinatra entzuten genuen Fly Me to the Moon kantuarekin zuen uh, bigarren kantuskentza, uste dut, hz kideak. Bai. Ja? Bai. eneko da, ja, ba, metala initz zuen gauzan eta Frank Sinatra. Bai, bada beste gauza bat ateratzen dena gero ikusiko zuen. <laughs> Eh, <laughs> eh? okay. Zendako Frank Sinatra, be, maite baitugu. Bai. Anitz maite dugu bestaiteko Je, eta ze jazi. <laughs> no, Egin gaxia maiten dugu eta festa, festa egiteko uh, emeia maiten dugu, anitz. Oh, biak zagunak ziste uh, eh, artzestaren gaindi, ere zuen talde desberdinekin egiteko bertxioak. Zer? Eh ben, va te faire foutre. Oh, Michael. <laughs> Attengi da. Mila kainenek entzun dute hori. Ah, Ze ezak que gaitu edo... Eh, non, ez. Gu bai, Goodbye. gu bai. Ah, merde. Barkatu. <laughs> Uh, kantu eskentza bat, entzungo dugu, zuen lagumatek egina uste dut, Shan. Shan Anonymous. Egunon Shan. Egunon. Be, jandizuet, zikantu nahi duen? Bai. Bye. C'est Khan. Genghis Khan, Moscou. Moscou. Mila behatzen eta erogeita me, ah. kantu bat uh, Eurovision entzat egina izan zen. Bai, Sointzazi klipa... Se... Bai, klipa miles garria da. Ah, <laughs> bai, miles <laughs> garria. Eh, Idoidu Power po Rangerak dantzaten. Dur gira? Zaitzik kanturiz, Uh, Badugu gauzat bideo horren inguruan. Eh. Bai. <laughs> Egia erran dan, salbatek dantza badaki. Egia, bizki faniz bai. eh, klipauntako dantzaz. Badantza milizgarri bat klipain domerzizte YouTube-ele kustela Dzingiskan Moskou. Moskau. Eh, ez dela, ez dela gainera ejusieraz, baina alemanieraz. Bai, alemanierak dira. Alemanierak dira. Zautzen duzu, eh? Zautzen duzu, eh? Zautzen duzu, eh? Lotsa da, piskat, me... Egia da. Beraz, zelai. <laughs> Ez dugu Gengiz Khan Mosko kantua sanen uh, e, e, kantuskentza zuen dut? Bai. Gengizkan entzuten genuen Mosko kantuarekin maitatu zuzue? Bai, bai. bai. Ezuak ez zenten klipan, eman klipa entzinan miler garria da klipa. Ah, ma ezagutzen dugu gogoz. <laughs> ez du balio. Zerbat zingo egin diguzu, eh, gombatez. Eh, bi, biarratxan egin diguzu uh, koreografia? Esena gainan. Piretan notik? <laughs> <laughs> ez, ez du egan ez Ez du egan ez zet. Ale, bai. Ale, iten duzu. Eta, hogeita behatzi, nuta pasa dira eta asko dira gira gure jokoetan kantu bat entzongo dugu lehenik zuekototua eta kantuaren denboran baduzuek eh, baduzue gure gatira deitzeko parada 0 bos, bos behatzi, bos behatzi, irurugoi hogeita mar zenbakira bi lehen deiak bakarrik hartuko ditut uh, jokon parte hartzeko duan fite fite ditu 0 bos, bos behatzi, bos behatzi, irurugoi hogeita mar eta hori espiritara joteko biak bi sartzenentzat Turri behar dira edo ez? Bai. Ah, bai, bai. bai. bai, bai. Deitu. Gainera kario da sartzea orduan deitu aritzeko. Zegiaz. Olako irutaleekin kailu zen da. Duzun zatz kailu zen daz bozu ditzen. Dose gana iba ere. Ah, Zortze euro sartzea da kario oh, ba, Olako irutalen zat zain. Yes, bate. Zero bos, bos batzi, bos batzi, dudugoi, ogoitamar, zenbakira deitu, bi lehen deiak bakik hartzen ditu, fite, deitu, eta anartian zentutnegu. Tul. Tool. The, the pot. Kantua. Zretik, the pot. Kantua. Uh, bikaina baita. Hala, Berezia, da, bai, bai, bai, Berezia da. Berezia, azkaren ez eh, Be... Tulentzat edo? Ez, ez, uh, justuki, Tulentzat ez da hain Berezia, me... Uh, tulentzat ez, ez da hain Ez duten Besteak, ez duten entzat, bai, uh, Berezia izaiten. Hala, ez da, uh, jok, jok klasikoa eh, makoen hartan. Me... Post-metala hartan da eduriz, eh, batzutan egin zat. Konezer. <laughs> Deako, eguai, babakik post-metala zari isa. Tule entzuten dugu, The Pot, eta zuek deitzen duzue, bi sartzeira bazteko, biak espetara joteko, 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, irurgoi, ogoita amak zenbakira, eta bakik bilena kartzen ditut jokoetan aritzeko, ez duda, deitzea. for you to wave your finger, you must have been out your head. taldean zuten genuen The kantuarekin eta bakzua zer? Zer? Ez du nahi deitu? Be... E... e, tampi entzat, bakzua zer? Eh, Are! Uh, ah, Mikel salbaten aurka. Horro. Eta uh, gero dugu uh, eh, xarietaz. Orduan, diokoa erresa da, baina esan erresa. Ok? Mhm. Despacito kantua, zetzen zue? Bai, bai, bai, bai, bai, nola ez. Eh. Hori da. Eta txaman ditut, despacitoren bertsioak baina beste talde batzuan estiloan. Bai, Ah, dos. Despacito da baina beste tale batzuan estiloan eta atxeman bako zue, zoin talderen estiloan jotzen duen pertsona horrek. Despacito baina kasu uh, arrazoi balin bat balioa zue baina Uh, eh, Zbosua jazai, bestak du dena ere bazten. Oh, eta manxakai zango dira bi Bertio, bi talde deberdinena, ados? eta mantsa alioro, hartan duzue bai boterantzuna askatzen dut edo ez, eta biak ez bauzue, hartzen dugu beste bi sati uh, eta bar, eta bar, eta da? Un coup, c'est pas oui. <laughs> bai, biak? Bai, bai, bai. Mm, bai, bai, bai. Ez, bai. ez bi, bi zatiak entzungo ditugu, eta bali taldearen izena, maten indazue edo beste, beste mantxa pasten gira. Jo behar dugu edo? Zer erraiten dugu hartzeko eskua? E, ez du, biak uh, e, uken duzue pentsatzeko nik badut bai edo ez. Eta ikusi dugu, ez badu nehoak edo bai. ez badu erreskatu nahi. Pasten gira beste, uh, beste mantxara. Ados? Are, bilenak. Ran, bi satiak... <laughs> Norski hasteko zailenak handi eh? Ah, bai, bai. Zailak dira ontuko. Uh, eh, Arduan, oar horita dut jokoa. Bale mauzue, oler pentsatzen mauzue, ol bakizuela zoin talderen estiloko bertsua den. Maten duzu, bestela, pasten gira, biga genera. Salbatz, duzu? Ez. Ez. Ez, <laughs> Mikel ez. Mikelek, ez, ez du, arriskatzen, diakintzazue, uh, eh, bigarren matxara pasko gira, diakintzazue, zela Justin Bieber, Lena. Ah, eh, bai. Ah, Justin. Justin Bieber hori eta bigarrena Witchy Valence duna bat ezuten. Nikere. Boa, nikere ez. Eskapatu. Justin Bieber eta Richie Valens. Ah, eta... Justin Bieber, bai. Ez oso zuen Richie Valens? Uh, ez, zaitzik. Zubai? Non me galdere bat <laughs> euh, bigarren mantxa pixkat errexago da, eta hori ongira errexago eta errexago, bali mauzue, kasuan berdin bestak ere badu, kusiko. bigarren <laughs> Nick Nik badakit. Nik oh, biak oh, tout nik biak tout. nik dit tout. Biak dituzue zuen, Nik biak ditu, xe hur. Hor, eda eda oki zoinek hartuko du ahiskoa. Nik biak bian ahiskoa hartzen dut. Ahzen zu ahiskoa, xal edo ez? Edo, edo usten dut zu itza. Usten dut uh, itza, Mikael. Orduan. Lena. Hora, ba, entzut, etzen dugu, Betana. Errexada. Eh, uh, ah, fe, errexada. Zer bat rompatzen. Ege eskuntzarekin, bat zutan errexten dira ere. Uh, eh, uh, eh, psai. Bai. Eta Queen bigarrena. Bai! Boooo! Benetzat zaila ziren gainera bi horiek. Be, edo kuin ez dut aski ongi zautzena? Be, ba, nentzat, ue, ba, zerbait kuinena, ba. baina ez zain beste azkenean. Kuin ez ez dut... Uh... Be, bai, bukaeran. Kantatu ikusteko? Ez. <laughs> Hori? Ba, hori bai. Hori. Beh, bai, ba. eta kuin bai, bai, Mikelek du eh, dena ere bazten, hori egizan dugu ere? Bim. Are. Baituto hino beste iru, genera. Are. Hor erresten nahi da, eta hori lena esperuta txabango duzela. Baitik badakit. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Dea que te diga Bi talde atxabatzeko Mikelek badurera salbatu zu deus? Ja, e, eh, kusten Mikel ez da, eh, ez da ainona, ezkenean. <laughs> Lena, zure Bullet for my valentine. Eta ez. Egia? Ez, bate. Ah, ah, no! Galderatxo bat. Bai? Ostion entzun dugu eh, taldea itesuna hor. Uh, bai. Bai. Oh, Badakit! Zuzu dere Tul! Bai, tul. ez ditunik egin bertsuak, eh, Mikel? Lena tul. Lena <laughs> zen, bai. Ez hartzen alduzu berriz? Baina hau gurezki. duela hori... Bigarrena ez? hau egiten duela? bat da? Ez da diretsua galdi Ez da, ez bat. Ez da eskaltalea egiten duela. Zure egitaz. Ez ditu zautzen eskaltaleak, pertsona horrek. Uh, eh, tool eta sublim ziren bai hori gazen irugarren partea, pasten gira laugarren ara? Are. Bai. Bo, nintzat nik eh, hori da gehan maitut dena. Ez, ez gustuk ez talea, maina hori isu maitut. Pasito, pasito, suave, Bai, instantatzena dut, bali badak egiak bat. Bon jovidena, birena? Uh, ah, amlet? Ez, ez, ez, segunagoa. Ainit segunagoa. Slipknot? Ez. Gojira. Ez, ez dute hori egiten Gojira. Ez da ez da entzosoa Gojira. Sepultura? Eh. <laughs> Zosoa da, sepultura? Bai. Egia pskatzoa dela. Oino zosoago. Oino zosoago? Mhm. Mm hasak dira, salbat? Eh, nik Lehena, Aijon Maiden, bai. eta bigarna, ez, Hamstein, Hamstein. <laughs> Jarrizuanek, gerozte, jesago zela, Aijon Maiden, Noski eta Hamstein. Noski, txalo zua ere. Eskar, txalo gu. Zendugu ale, aldi bat ez, hain izmaite dut, ditu bertxuriek. Hamstein. Aigero maten eta Ramstein, e, eh, ikusten duzu, entzulak ez dela eh, hain uh, zaila eta eh, hori ginez, jo lastuz, ebe irabazten, altzen duten, uh, zenituzten bi sartzaioteko espiritara, ziten dugu sartzaioekin. Ebe, e, uh... deitzen duten, lehen bi pertsonak deitzen dutenek, be... Ile bastante chouette. Jo Corigabe? Jo ez dute ez dira jokatzen. <laughs> Bo alere hori, hori ingo du. Hori ingo du. Sentzuten dugu. Bai. Euh, Bobila Point. Bobila Point. Bobila Point entzungo dugu, eh, piskal lasaitzeko metal guzio. Horren handotik. <laughs> Eta, ebe, horra, entzuleak deitu, jokorik gabe errantzuen izena, eta edabazten zuzue, uh, sartze bat, bakotxa, bilerentzat. Uh, eh, joteko, espeetara, bihar Bobila Point entzuten guk, izena ejan otoi. Takakitakite. Ejan betan bat, bi... Tacati ta quitté. Tacati t'a quitté. Ce soir au bar de la gare, Igor Agar et Noir, il n'arrête guère de boire Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter Sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc Ce grand-duc avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc Ma tactique était top, Descendant ivrement au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre. les fait un paillard du bar, par encore rigorigant. Mes près de son oreille, merveilleux réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic tac, tic tac, tac tac tic tac tic tac, tic tac, tac tic tac tic tac, tic tac. T'es cocu qu'attends-tu, cuite-toi t'es cocu, tac tac tac et quitter ton quartier, tac tac tic tac tic tac tic taktikité, toc quitté, on te t'a toqué, troc, ton tricot tout et ta croûte au couteau, ta t'attend t'attaquer, contre ta cocoté, quatre et tout compté, ta de ton quartier, T'as takakitakité, takakitakité, quitté. Tout à côté des catins, des qui taquinés d'un coquer, coquin, et des que coquettes, tout en tricotant, caqueté, discuté, c'est une belle sonnerie. Bobi Lapen zutzen genuen, aurkestan duzuen norden Bobi Lapen nahiko zarra baita, diendak eh ez euh, dugu bortzaz zautzen. Ebe kantari bat zen, frantzes kantari bat. Frantzesa gizon bat, piskate eroa, en fet. Bai, bere kantu guztiak hola dira, piskate hitz diokoekin, eta mm. aski jingarria dira, bo berezia da. Mm -hmm. Da, bo. Pas, maitu duten zute hau. bai, honek iten du. Honek egiten du. Plaster iten eta gero pozik gira gira. Ambar minuta gaitzen dira bakrik gure mankizuna usteko, dezan luzua ino kantu azken kantu esketza bat Zer bost, bost batzi, bost batzi, durgoi, ogoi tamar zenbakira, uh, eta ere, xariak euh, oino bat dira, irabazteko ez justu hartzeko, xada, Facebooken ere utan dituzue zuen mesuak edo kantu eskaintzak eta guk beh, segituko dugu euh, Horien zuen entzin, nahi nuen jakin zabait, ikusitugu uh, eh, zuen bien sketchak urtean zehar, jatxestaren <laughs> zat. Uh, mm. eh, Nork idatzi ditu? Beraz, uh, lehen sketsa jeltsuk. Jeltsu ostolazak. Dena idatzi zuen, eta laguntza okan ginoen beste... Zuen entzien lehena? Lehena zen... Uh, crowdfunding kampaina, besteko bideoa. Eta eta eta beste batzak eh, lagundu gintuzten eh, bideo iteko. Muntatzeko eta, eta egiteko. Eh, eta bat ere aktore bezala Kamila eta Mikel. Kamila eta, Mikel. Mikel? Mikel bai, ara, eta... Eta... Et. Ara, meula, misik egin Ez duzu gogoa segitzeko, beste... bai? Bai, bai, gogoa dugu eta norbaitek nahi baitu Eta bigarrena, Sherminek zuen. E, bigarrena, uh, Sherminek zuen idatzi. Sherman Eta bai, bai, bai, bai, bai. Bai, da, bo, hola. Egitea ikingahia da, ezakitea ikustea ikingahia den, baina <laughs> euh, egitea beden ikingahia da, ordoan. Bai, euh, bai, bai, plazerez egingo, egingo ginuke bai. Sigizan dugu, kantu batekin, uh, zoin, uh, zer entzuan izue horrein? Beraz. Euh, Piskat... <laughs> nunbait eh, <laughs> lotxak egia da piskat beba on berdin zaigu. Da gure lotxa listan da. Lo, gure, ala, badugu lotxa lista bat eta eta barnean da e, zeo top gure lotxa listan. Zer, elduden aldian, eldurrengo geixo emakizunan hori dugu bakrik uh, eh, lotxasko kantoak entzuko ditugu, baina alere entzuten ditugunak. Ah, hori entzuten dugu, me, me usutan, usutan entzuten bai. dugu, bai? etxean e autoan entzuten dugu usutan hori bai. Bai. Egiaran ikerean ez maite dut kantu. Ah, ah, ah. <laughs> normal, bikaina. Ziste bakrik. Zer da arduan? Uh, diantel. Diantel. Diantel zuten dugu eta kantua... Si j'étais un homme. Si j'étais un homme diantel. si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare. plus beau pays du monde. Je ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des pour entendre ta voix. Je t'appellerai mon amour, insisterai pour concevoir et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Je suis folle. Hunter entzuten genuen kantuarekin, eh, entzun dituzue eh, Mikel Tasabaten botza milesgarriak. Eh, batzutan, doma jada ez zeta kamerarik ere ben. <laughs> Baituzu, ah, bai, bai, bai. Abai, abai. Ah, ah, abai, Jakintza zuen, makinak trompatu gaitu. <laughs> ikusi dugu, argia piztua zela... Uh, Ezakitzen bat denboraz... Ezainit, ezainit. <laughs> Eh, Sinimola, izango da, bihar espeletan zehamaiz pilete eta uh, anestesiarekin eh, beste batzu antolatuak izanen dira, janduzue? Bai, bai. bai dira jenik datak izena... Ez ez datak ez dira oino Bai, ez dira bortxaz konzertuak izango, eh, izan iten hainbat gauza. Uh, beti zirimolan gauza horrein inguruan? Beti zirimolan izan da, deituko da, jen dut? Bai, normalki bai, ba, normalki bai. Bai. Aldatzen. <laughs> Kusiko. Zain gisa, bihar goizan ere goizberrien artistako kidako hori zaren dira, entzutan mm-hmm. halko duzue, dituzue berriak, eh, zure uh, gaitzez kanturik gabe, hemen uh, kantuak genituen, eh, salbat bordarekin eta Mikael Frantzesena, uh, denik bihar arte, hartin zuet? Bai, zauzte denak. Bai. Eta bukatzeko, zentzuten dugu? Uh, uh, anestesia eta nahi gintuen eskertu uh, Be, pielete eta anestesiako taldeek. Eta eh, zehamaisere. ere baina eh, biak, eh, biak egin dute Facebooken bideotipi bat. Mm. eta milesker jai Mila handi bat. Bukatzen dugu anestesia gatibutasunean nena Parte batekin. Opo. Bai. Bai, bai, bai. Eta horretan utzi beharko dugu, anestesia dugu gaitzuri gaitzez, eh, eh, janik gure emakizuna bukatzen eh, baita, mil zuen Mika Fratxasena eta Shabat borda, eme hartu tortza gratik, ehatxestaren kidak zitela horretazten dut. Biarratxean, ezpedetan, zehamaiz, Pirete eta anestesia, horretan horren segitan, zunai gauzue, biar gauen joan beharko da, eta guk nik horretan txiko zituzetere, eta duen hastean, iso emankizunan beste musika talde bat ukanen dugu eta nik jaten zuet gauan guziri eta gauan salbat eta gauan Mikel Gabon, mila Gabon, esker mila denei. esker zuei. 眠れず勇者よ目 pretty sure